Aisopos en naupe egioe. Aisopos ho logo poios scholeen agon eis NAUPEGION egion eis else. Ton de NAUPEGON egon scopto onton te auton cae ecalumenon eis apocrisin, ho aisopos elege to palaion chaos cae HYDOR genestai ton de dia bu lomenon kai totes ges stoi heion anadeixai parainesai autae hopos epitris ec foreesei ten thalassan. Caceine arxamene tomen proton ta ore exefenen, ec deuteru de ecrofeesas caita pedia apegymnosen e ande doxae autae caito triton ec pieinto achrestos achre humon he tecne geneesetai. Ho logos de loi hoti hoitus tus creitonas chleausdontes, lanzanusi meisdonas he autois tas anias ex auton epispoomenoi.